priatelia, Milana Ľubka vám prajú príjemný, slnečný jesenný deň. Je tu október a naši predkovia nám zanechali múdrosť ovenčenú stáročiami v prísloví Október všetko ber. Nuž bohatstvo polí, záhrad a lesov je uložené v sípkach a svoju vďaku Pánu Bohu s nimi kresťania vyjadrili v našich chrámoch poďakovaním za úrody zeme. Záver októbra v mnohých školách sa nesie v čoraz väčšom príjmaní podivnej zvrátenosti, ktorá pod rúškom nevinnosti a zábavy prenikla z Ameriky k nám a je priam oslavou okultizmu. Ak ste si typovali, že chceme hovoriť o Halloweene, nuž váš typ je správny. Záver októbra však hlavne pripomínajú také významné udalosti, ako je reformácia, a založenie spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktoré sa udiali v minulosti. Milan v týchto dňoch žije ako správny správca prípravou cintorína na pamiatku zosnulých. Zelený les na Urpíne, na ktorý sa pozerám priamo z kuchynského okna, dnes už hýri pestrou paletou jesenných farieb. Nie len my v Banskej Bystrici, ale určite aj vy si vychutnávate pohľad na lesy a parky vo vašom okolí. Táto krása však trvá len chvíľu. Ak sa ale v pochmúrny jesenný deň pozrieme na nádhernú, predsa však len dočasnú paletu, ktorú stvoriteľ okolo nás v prírode rozostrel, trochu sa zamyslíme nad pominuteľnosťou a hľadáme primeraný biblický citát, iste mnohých napadne Izajašov text. Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera polný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. Usychá tráva, vedne kvet, keď dých hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Tento citát vydáva pravdivé svedectvo v našich ľudských telách, ktoré vekom chradnú rovnako ako najkrajšie kvety a v ošiali mladosti si človek neuvedomuje, že to, čo si nazbieral počas života, v starobe sa mu prejaví v rôznych neduhoch a chorobách. V tomto jesenom období sme už niekoľko rokov svetkami, ako do škôl, ale aj do celej spoločnosti preniká zvrhlý sviatok s názvom Halloween, ktorý už máme za sebou a hojne sa oslavoval aj v tomto roku. Aký je to vlastne v úvodzovkách sviatok? Halloween je americký sviatok. Predvečer a noc z 31. oktobra na 1. novembra pred Sviatkom všetkých svetých. Svoj pôvod má v keľskom sviatku Stanheim, ktorý oslával keľské obyvateľstvo na britských ostrovoch. Do Spojených štátov ho priniesli najmä írsky a škótsky pristahovalci, ale až v polovici 19. storočia sa z neho stala celonárodná udalosť. Po Amerike sa postupne tento okultný sviatok so sekulárnym satanským obsahom a karnevalovým charakterom koncom 20. storočia rýchlo rozšíril aj do strednej Európy. Masívne rozšírenie helovínu do sveta sa pokladá za prejav globalizácie. Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach, ktorý stiera národné tradície, regionálne rozdiely, a vytvára novú, homogenizovanú svetovú kultúru. Mnohí ľudia sa na Halloween pozerajú ako na úžasnú zábavu, neškodný maškarný ples, bez toho, aby poznali jeho pravý význam. Halloween je anglická skratka pre predvečer všetkých svetých. Je to pôvodne pohanský keltský sviatok Samhain, podľa keltského boha Samhaina, ktorého starí kelti považovali za pána smrti a zlých duchov – druidskí kňazi viedli ľudí k diabolským uctievacím ceremóniám, v ktorých boli prinášané nielen zvieracie, ale aj ľudské obete, aby Samhajna upokojili. Dnes sú ľudské obete nahradené nejakou sladkosťou. Temnou stránkou Helovinu je, že je zameraný na okultné veci, že oslavuje násilie, strach, zmrzačenie, vraždy a krv. Symbolom Helovinu je vyrezávaná a osvetlená tekvica, strašidelné kostýmy ako Drakula, Bosorka, Smrtka, Čert a podobne, ktoré sú všetky duchovne zamerané na kultúru smrti. Halloween je aj na Slovensku tak rozšírený, že obchodné domy, reštaurácia, cukrárne ponúkajú helovinské koláčiky a jedlá, hotely organizujú netradičné helovinské pobyty, aj ako prázdninový program pre deti a dospelých, plné mágie, strašidiel, diskotéky so strašidlami, vyrezávanie tekvíc, výrobu strašidelných masiek a ozdôb, súťaže o najstrašidelnejšiu masku, filmy a ďalšie pútavé akcie, ktorým neinformované deti len ťažko odolajú. Chcem však pripomenúť, že Halloween je pohanský náboženský obetný deň, ale nie je to kresťanský deň. Biblia prikazuje kresťanom, nezúčastňujte sa neplodných skutkov tmy, radšej ich kárajte. A apoštol Pavel varuje kresťanov, čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov. Keď si kresťania uvedomujú temnú diabolskú stránku Halloweenu, tak nebudú oslavovať tento deň, lebo vedia, že je to v ostrom rozpore s kresťanským učením. Čo nie je od Boha, je totiž od toho zlého. A my ľudia máme počas nášho pozemského života na výber len dve možnosti buď pokrivenú kultúru tohto sveta, ktorú nám ponúka Satan na zlatom podnose, alebo kultúru Božiu, ktorá nám ponúka pokoj v duši tu na zemi a väčší život v nebi. Pán Boh nám dal všetkým slobodnú vôľu a my sa môžeme dobrovoľne rozhodnúť medzi týmito dvoma možnosťami. Kultúrou života alebo kultúrou smrti. Len medzi týmito dvoma iná možnosť totiž neexistuje. Prajeme vám z celého srdca, aby ste sa rozhodli správne. Utekaj, bratu môj, utekaj, aj keď nohy veľmi ťažké máš. Utekaj pred riekom, utekaj, lebo boj s riekom nevyhráš. Utekaj, bratu môj, utekaj, ty máš ešte aspoň trochu síl. Utekaj pred hriechom, utekaj, aby si si život zachránil. Blázni tí sa smejú, ber čo život ponúka. Na presiach hada si hrejú, sveto zhádžu do kúta. Však sme ešte mladí, využi čo môžeš dnes. Život je predsa tak krátky, tak si rob s ním to, čo práve chceš. Ale ty utekaj, bratu môj, utekaj, aj keď nohy veľmi ťažké máš utekaj, pred riekom utekaj, lebo v boji s riekom nevyhráš. Utekaj, bratu môj, utekaj, ty máš ešte aspoň trochu síl. Utekaj, pred riekom utekaj, aby si si život zachránil. Lásu sa smejú, ber, čo život ponúka. Na prstiach hada si hrejú, sveto sádžu do kúta. Však sme ešte mladí, využi, čo môžeš dnes. Život je predsa tak krátky, tak si rob s ním to, čo práve chceš. utekaj. Utekaj pred hriechom, utekaj. Utekaj, bratu môj, utekaj. Ty máš ešte aspoň trochu síl. Utekaj pred hriechom, utekaj, aby si si život zachránil. Viera v posmrtný život sprevádzala ľudstvo neustále a archeológovia podľa pohrebných zvyklostí rozlišujú rôzne kultúry a národy staroveku. Svedectvom tohto tvrdenia nie sú len mohutné pyramídy a množstvo sakrálnych pamiatok v Egypte, ale aj mnohé archeologické náleziská na Slovensku. Pochovávalo sa rôzne, napríklad v mohylách s množstvom votívnych darov pre bohatých jedincov, ale aj v jednoduchých žiarových hroboch. Kultúry popolnicových polí boli rozšírené od Pirenejského polostrova až po Balkán. Nedávno bol Milan na Smolenickom Molpíre, ktorý bol hradiskom v dobe Halštatskej a tam vraj našli obetované dvojročné dievčatko a ľudskú lepku v základoch domu. Aj v Nižnej Myšli archeológovia našli v jame obetované štyri mladé ženy, a uvarenú detskú lepku, čo je dôkazom kanibalizmu aj v našej krajine. Po celom svete, kde sa zistili takéto príšerné praktiky, ich kresťanstvo ukončilo. Čo neukončilo, bola všade prítomná úcta k predkom podopretá štvrtým Božím prikázaním cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Doktor Martin Luther štvrté Božie prikázanie vysvetľuje nasledovne. Máme sa Pána Boha báť a ho milovať, aby sme svojich rodičov a predstavených nepotupovali a nehnevali, ale aby sme ich ctili, im slúžili, ich poslúchali, milovali a veľmi si ich vážili. V harmonickej rodine, ktorá žije podľa tohto prikázania, sú vzťahy medzi generáciami ako v rozprávke o troch grošoch. Ako nemluvňatá prijímame starostlivosť našich dospelákov a v zrelom veku sa máme venovať nie prvotne psíkom a mačičkám, ale našim potomkom a tým, ktorí nás s láskou a s mnohými odriekaniami vychovali. Koniec oktobra je čas, kedy s vďakou svojim rodičom a všetkým našim milým dospelákom vyjadrujeme počas pamiatky zosnulých alebo katolického sviatku všetkých svetých aj návštevou ich hrobových miest. Ja ako správca cintorína veľmi uznávam, keď si niekto príde uctiť pamiatku svojich milovaných zosnulých. Ale občas ma zlosti arogancia nedisciplinovaných návštevníkov, ktorí nedbajú o poriadok na cintoríne. Je potrebné uvedomiť si, že všetko, čo sa na cintorín donesie, skončí počase v haldách komunálneho odpadu. Čo má ale po sviatkoch pretrvať, je pocit vďaky a lásky k milovaným zosnulým a nádej v budúce stretnutie s našim pánom a spasiteľom Ježišom Kristom, vyjadrená aj v nasledujúcej prekrásnej funebrálovej piesni. thank you

ťažkých chvíľach smútku za mŕtvým bratom Lazárom počula Marta od pána Ježiša nasledovné slová. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Túto otázku predkladá Ježiš nielen Marte, ale aj všetkým čitateľom Jánovho Evanielia. A s touto otázkou sa však musí vyrovnať každý človek sám. Viera vo vzkriesenie a v život väčší je základnou podmienkou spásy hriešného človeka a podstatou toho, v čo my kresťania veríme. Po mnohé stáročia do kresťanstva vstupovalo množstvo bludov, nebiblických povier a tmárstva. V liste Apoštola Pavla Timoteovi je varovanie. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili tak zblúdili od viery. A práve v Luterových časoch láska k peniazom spôsobila rozkol v cirkvi. Hanebný život pápežencov, ktorý spoznal horlivý angustiánsky mních doktor Martin Luther na svojej služobnej ceste v Ríme, predaj odpuskov pod heslom Keď zazvoní pokladnička, letí duša do nebíčka, a mnohé nebiblické blúdy hlásané vtedajšou rímskou cirkvou vyprovokovali Lutera k napísaniu jeho 95 téz a k výzve na verejnú dišputu o týchto tézach. Ich zverejnením na dverách kostola vo Wittenbergu dňa 31. októbra 1517 začal proces reformácie cirkvy. Martin Rázus Reformačná Za náš Sion Kriste buď ti večná chvála. Tvoja láska slabých ľudí vychovala za pravdu stáť verne, ju vždy obhajovať a keď treba, život za ňu obetovať. Z teba vzrástol Luther – v tvojom mene chodil. Vedel svedčiť, lebo ty si sa v ňom zrodil. O, ráč nás tiež premknúť mocným svojim duchom. Nech sa ozve tvoja pravda v svete hluchom. Poľadové kraje od košatých paliem vstane Jeruzalem, hriešný Jeruzalem. Nad ním plačeš, pane, že ho faloš mámi. Nežiaľ, Kriste, len buď s ľudom svojím, s nami. Vzmuž nám srdcia, nalej lásky, viery hojnosť. Odpust zlobným, utíš všakú nespokojnosť, nech sme hlasom Tvojím v tomto svete nemom a tak víťazíme nad Jeruzalemom ako tvoji verní, oddaní ti celé, účastní i v tvojom prevelikom diele. A raz, až ťa slávna povedie k nám cesta, v sláve svojich verných popraj i nám miesta. Amen. Kamienky múdrosti Kľúč od nebeskej brány sa získava na zemi. Niektorí ľudia hľadajú nádherné miesta, iní ľudia robia miesta nádhernými. Nedovol iným, aby ťa vtiahli do svojich búrok. Vtiahni ich ty do svojho pokoja. Milí priatelia, jeseň v prírode pripomína jeseň v živote každého človeka. Pre neveriacich je to definitívne ukončenie životnej púte, ale pre nás veriacich je smrť len prechodnou etapou pred stretnutím s našim pánom a spasiteľom Ježišom Kristom. Prajme vám pokojné a požehnané jesené sviatky v kruhu svojich najbližších. Duchu Svetý, si radcom vo chvíľach, keď nevieme ako ďalej. Si pomocníkom, keď sme opustení a nemáme už silu žiť. Si spolu modlitebníkom, keď zlyhávame v modlitbách a nevieme vysloviť, čo cítime. Si darcom dobrých darov, keď sme prázdni a nevidíme zmysel života. Si nádejou, keď naše oči nedokážu pozerať ďalej za problémy, trápenia a ťažkosti. Veď smrť nás obrala o prítomnosť, lásku a pomoc blízkej bytosti. Prosíme preto, príď k nám, keď smútime ako ten, kto nás posilní v boji s beznádejou, zúfalstvom, s nepríjemnými pocitmi, s prílišným smútkom – Vieme, že Ty nás vezmeš do svojho náručia a prenesieš nás cez toto ťažké obdobie k času radosti z toho, že smrťou sa život nekončí, ale že sa so svojimi drahými stretneme po vzkriesení. Prosíme, ukáž nám na pána Ježiša, ktorý pre väčší život zosnulých i nás živých zomrel a z mŕtvych vstal. Na to sa chceme aj teraz spoliehať, aby sme nezabudli, že pre veriaceho je všetko možné vďaka Tvojej milosti a láske voči každému z nás. Amen. thank you